ইয়া জানা রাত দাও তিন গরিবা দেরে বে আল্লাহ মা দুশমন দে তেন وچ هند केर गना सता हा تیر تیر কু গल्ला কে আখিও নহমত না গরিবে কারবা পেডা সব কু জিমে তো গরিবে নে নহ ते कर भेण ते कू गिन वञा भेण ते कू गिन वञे किन ते में कू वीरण ऐं अरी बि कर भला साल बटू में ॾुखी कू आहे मुंहिंजा बि कस तूं वरी बि पाज ते बि कमी काफ़िले दासरा ऐं वरी बि बेड तूं पैदा दा ऐं हरा ڈامی دی ری باندی غریبی اللما